este perro que es lo que. Gonzalo Nahuel, Televisa Argentina la esquina. Cero peso con los giles, la banda que gasta miles y los vagos de la esquina haciendo ruido pa' que afinen. Esto es pa' que vacilen y que ninguno patiño le ponemos pollerita que pa' los vagos desfile. Vos sabes cómo es esto, compañero, yo le meto sin pero, sin miedo, sin fantasmeo. Por eso ahora quiero que la guacha le den al perreo, que muevan el culo pleno. Nosotros mucho humo y botelleo. Hace rato que te vengo viendo y la tengo en la mira. Esa cola explosiva, yo quisiera comerte la beso ya sé que soy un atrevido, el que no tiene sentido serle tierno a todo eso, amigo. El ratón del que soy para eso soy lo que tengo es castigo. Te voy a dar como si fueras mi enemigo. Y para los giles que quieren bondir conmigo, me crié de guacho entre corchazo y hecho delictivo. Me encanta la idea, aprendí vea. Esto es flow villero, amigo de pura cepa, donde nacen los mejores por ley en la pobreza. Mi cerveza, cumbia cabeza para empezar la gira verdadera. Ahora la vuelta la maneja la villa, los cheto todo de rodilla, que la tauruta que brilla en bombilla se van a tener que tomar este trago amargo, porque llegamos los vagos, antes en bien las zapatillas. Son todo ritmo, esto Argentina. Yo soy un mal necesario que retumba la bocina, y si la guacha va en cantina, pasaron la cabida, hoy nos pegamos la gira. Y hasta que salga el sol esto lo termina Ritmo, sustancia y porquería, no entremos en detalle Vos sabés calle pero elegante con código de antes Falso rocho, se le terminó la mentira ah, Elegante Nosotros andamos tranquilos, que la calle la vivimos. Andamos 24-7 a fuego en los bloques a todo ritmo. Daniel en la esquina tomando una cerveza. Cumbia 420, patolón negro cabeza. Vamos con esa, las pibitas andunguean de los pies a la cabeza. De botella llena la mesa. Y una carne bien bonita que no son para la brasa. Que la llevo para casa. llamándole al WhatsApp, nosotros en la calle tumbando la chapa. Cuando se escapa con todos los bandidos, nos fugamos amanecido con miñero y fugitivo. Estamos viola, estamos activos, no se inventen la peli. Vacilo por el condado me investiga la DDI. Porque vieron por ahí par de kilos de marí. Que fumamos con la banda y se quedaron redolidos por estar activos. Perro, yo estoy puesto pa' lo mío. No hace falta una explicación, con calma, que ya sabemos que son re fantasmas. Abuelito, tirale la alarma que le tumba el rancho mi atito y mi parla. Y anda así que tranquilo pana Lo ponen loco mi rutina Que sea de barrio callejero humilde y no me suba el ego Rompiendo una clandestina, salí por la tele, por la radio y por todos los noticieros. Pero acá sigo en la esquina, con lo mío, con los más leales, con lo más sinceros. Que los chetos hagan la fila, que un cumbia 420 de la calle para los negros. Eh, ya te digo perro. Elegante perro que lo que. Elegante que lo eh. que. Gonzalo Nahuel, compa. Eh. a 420 palos negros, perro. Villa Argentina. General Rodríguez, perro. Desde Bilardo, Maxi Broder.